ndabaramukije mwebwe mwese muteza abiri hadiyo isanganiro kaze muri makuru yo kuri uyu wa mirongo ibiri na kane munyonyo nayo akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushinga amateka yatowe mu ntara ya karusi ariyamiriza ifungwa ry'imisore itandatu avuga ko ubusa gasaba ko yorekugwa nayo fokase sindaruhuka rongo izone buhiga bivugwa ko afise uruhara mu iryo fungwa nta kinini abishikiriza ko urunani mpuzamasendika ko sibu rurasaba leta y'u Burundi ko yosubizaho uturusho ku mushahara ibyo bita anale mu rurimi rw'igifaransa ibi bikaba biri mu itangazo ubwo runani rwasohoye abigisha bunganizi bo muri kaminuza y'u Burundi ngo ntibashimishwa n'itunganywa ry'igisata gishasha cha master muri kaminuza y'u Burundi bagasaba kurihigwa n'amafaranga y'ivyigwa nk'uko bikorerwa bagenzi babo bakurikirana ivyo vyigwa mu mahanga muri ano makuru karimanzira aja kudushikana ku rubibe u Burundi ruhana buhana n'igihugu ca Tanzania mu ntara ya Makamba aho tuca kubabwira ibijanye n'urudandazwa rw'abarundi n'aba Tanzania obene yo nkuru akajya kudushikana ngaho makamba Murano makuru tubafitiye na bucana n'ayandi y'ibidukikije nido ni muri ano makuru rero mujye gushyikirizwa na mihaye kanyange mu buhinga bw'ibyuma ni hayiku w'imana sangwa ikaze radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe twongere tubaramutse aya makuru tuyahere mu gisata ca politike bamwe mu banyagihugu bonga mu gisagara ca Bujumbura barasaba abanyepolitike nabo mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike bazoja mu biganiro kuri uyu wa mbere yarusha mu gihugu ca Tanzania kugira ibiganiro bishobora kuzana amahoro mu Burundi kurikire bamwe mu banyagihugu bonga mu gisagara ca Bujumbura baganiriye na Radio Isanganiro twebwe nk'abanyagihugu icyo twobatuma twobatuma yuko ibiganiro bagiyemo iyo muri Tanzania yuko byo iby'amahoro bakumvikana neza twobasaba yuko rero ibyo biganiro bibandanya neza kumvikana tukabaho mu mahoro twe twabasaba ko bakumvikana n'abandi bakatuzanira amahoro n'umutekano kugira dukore ubuzi bwacu urabona bamwe amashuri barata batahejeje abandi ubuzi bukononekara nibyo twasaba gusa mu bisanzwe icyo tubatuma nka twebwe bari basanzwe babona barasanzwe kwicara hamwe bakaraba icyatumye bamwe bavana ngaha mu gihugu bakava mu gihugu c'amavukira bagahunga abandi bakagisigaramwe mugabo nkaba nibaza je nk'umunyagihugu muto muto ko bose bategerezwa kubana mu gihugu c'amavukira bagende bicare bayage baganire bose basubire bagaruke bubake igihugu ntihagire urabana ngo yaragihunze cyatumye agihunga kirahari babanze bacicarira cyatumye ubu nawe asigara ngaha arabe yuko ujya yahunze nawe akeneye kugaruka ngaha mu Burundi hanyuma bicare twubake igihugu gihugu c'amavukiro nta kindi kirenga amahoro n'umutekano niyo dukeneye mu gihugu cacu twebwe ijambo tubatumye nuko boduserukira bataravye inyungu zabo gusa Abo bari bamwe mu babanga mu gisagara ca Bujumbura bayaze na radio isanganiro y'isango rishasha ry'ibiganiro naryo akaba ari guhera ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'indwi. z'uku kwezi bikazoshika igenekerezo rya munani ukwezi kuza nari mpejeje kubabwira mu ntango zano makuru runani mpuzamahanga ko sibubu ngo ntirushimishwa nuko ingingo zitandukanye zagiye zirafatwa mu manama yahuje leta n'amashyirahamwe ari muri urwo runani ku bijyanye n'uturusho ku mishahara icyo bita anale mu rurimi rw'igifaransa bigashikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa kosibu otantike nishimwe agasaba leta gusubizaho utwo turusho ku mishahara y'abakozi zitumukirikire ku ngingo yafashwe na leta y'u Burundi itagishije inama ugorona n'impuzamasendika kosibu guhera mu kwezi kwa mbere bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe hafashwe ingingo y'uko bahagaritse ba mafaranga bakunda guha abakozi mu mpera z'umwaka bakayaronka mu ntango z'umwaka bita prime yansiyenete cyangwa anare hamwe n'abandi baronka uburusho butandukanye bita prime ndamete konjogitire icyo gihe amasendika ahurikiye mu runani mpuzamazendika kose bashika kuri mirongo irindwi n'atandatu barandikiye leta y'u Burundi cyane cyane icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu basaba yuko iyo ngingo yohagarara aciye abirungika mu rwego urwego rujejwe ibiganiro mu kazi muri komite diroge sosiyare hama harabaye ibiganiro ibyo biganiro birahera barashika mbere ku ngingo zitari nke nziza mugabo izo ngingo zarahagaritswe ntiziriko zirajya mu ngiro amasendika rero bagize inama barashira habona aho bahagaze basaba yuko izo ngingo zohagarara kubera abakozi ubukene burabarembeje kubera amategeko yarahonyanzwe igihe babukuraho ikinini dusaba leta n'abajeje gufata izo ngingo ni uko ubwo burusha abakozi bahora baronka bobo basubiza kubera n'akarenganyo amategeko yose yarahonyanzwe tuvuze igitabo kigenga amategeko y'akazi aricyo kita code di travail tuvuze n'ayandi mategeko amwe amwe mpuzamakungu ya oyite yarahonyanzwe dusaba yuko ubwo busubiza abakozi Authentique ni ishimwe n'umunyamabanga mukuru runani mpuzamasendika Kosibu yari kuri micro ya mediatrice Emerusabe abigisha bunganizi bo muri kaminuza y'u Burundi ngo ntibashimishwa n'itunganywa ry'igisata gishasha cha master muri kaminuza Dieudonné Butoyi umukuru w'ihuriro ry'abigisha bunganizi Collège des Assistants mu rurimi rw'igifaransa amenyesha ko kuba bigisha muri kaminuza bibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri iryo tegeko rero ntigerekana abigisha bazoba bakeneye kwiga aho bari na cane cane ko umukoresha be n'ubushikiranganji dukukira uvuga ko dutegerezwa gukora ikibazo mu bandi kandi mu byukuri ico cari ico twaza ture we kuko umuasista atangura akazi ari uko afise ubumenyi bukwiye bwo kwigisha muri kaminuza kandi ari uko ategerezwa kubandanya kiga dusaba rero umukoresha wacu ariyo kaminuza y'u Burundi n'ubushikiranganji dukukira ko ico kintu twaza dufise uyu munsi atariho twocakwa ubugira kabiri ni bijanye no kubazo kwiga ngaha nyene kuriha amafaranga y'ishure azobasabwa umukoresha wacu n'ubushikiranganji dukukira bavuga ko tutegerezwa kuriha nk'abandi muri ico kiringo nyene umukoresha wacu n'ubushikiranganji dukukira bariko barihira bagen bagenzi bacu dukorana bari mu mahanga mbere ku buryo buzimvye cyane twebwe rero ico dusaba dusaba ko dufatwa kumwe ntidusaba buruse nk'uko bivugwa mugabo mukoresha wacu ari kaminuza y’i Burundi hamwe n'ubushikanje dukukira boriha amashure nk'uko barihirana nababi bari hanze biga mu makungu ubugira gatatu twamenyesha ko abasista n'abametra barenga mirongo itanu ku ijana y'abigisha ba kaminuza kuri ubwo rero dusaba umukoresha ko avuga neza mu gihe twoba dutanguye kwiga abakeneye kwiga ivyigwa bahora bigisha bizobandanya bivyigishwa gute kaminuza izobandanya ikora canke izohagarara ubugira kabiri abazoba batanguye kwiga bazofatwa gute ufashe ko basanzwe ari abakozi ba kaminuza ahanini rero tugashaka ko umukoresha wacu kuri radio isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za radiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya akabandaniriza mu gisata cy'ubutungane umushinga amateka Claver icyo yitungiye yatowe mu ntara ya Karusi yari yamiriza ihagarikwa ry'abasore batandatu avuga ko bafungiwe ubusa mu gashoka zone buhiga kuva ku igenekezo rya 19 kuno kwezi kwa cumi na rimwe agasaba ko bore kugwa akaniyamiriza ingene ngo bari barekuwe kuri uyu wa kane urongoye zone buhiga ari kumwe ngo n'abapolisi bakorera ahi buhiga bagasubira kubahagarika umushinga amateka Claver ico yitungiye yakuwe ku telefone na Evariste Nzikubanyanka abo bantu bafashwe bivanye n'uko ngo hoba hariho abantu bagombye gufata ku nguvu umwigeme nibo baciye bafatwa hanyuma barapfungwa urumva abo bari bagiye gufata ku ngufu uwo mukobwa numva ngo nibo babaci bari mu bisanzwe jesi navuze yuko ari abo muri mizero y'abarundi twe tuzi ko ari abanyagihugu abantu bakora akazi ko kwiyunguruza ku mamoto mugabo mbure barashobora kuba ari abo muri mizero y'abarundi mugabo biravugwa yuko abo bantu babiri abo bahungu babiri bari kugomba gufata umukobwa ku nguvu ngo bari imbonerakure ibyo numva yuko arikosa rihambaye bivugwa ko umukuru wa zone muhiga yabahagaritse aranabafunga yoba abasanga mu gasho akaba ahohotera ivyo byo nivyo mwamwe um, mumaze kuvyumva eh, ivyo mwaravyumvise kuko eh, nk'uko twagumye tubikurikirana ejo bari barekuwe hanyuma barataha bashyitse kuri centre buhiga nyene ko ni kuri centre buhiga baratezerana bagenda koga bavuye koga baraza kwihapore bari kumwe bariko baranwa agafanta mu nyuma baciye babona haciye umwanya igipolisi baje kubafata baca barafunga shefu dozo nawe yaratoye n'umuntu umwe muri bo ngo aramukubita cyane ngo bagiye kubinjiza mu gasho saa tanu z'ijoro zirenga murumva yuko ibyo bintu ahantu hari intwaro hari abajejwe ubutungane nibaza ko icyo kibazo cyokurikiranwa hanyuma inyishu itomoye igatorwa mu mategeko agakurikizwa hanyuma abona abo nabo uwagirizwa ko sakarihanirwa mugabo bitagiye mu bintu byo bahohotera agateka kazina muntu urongoye zone buhiga nta byinshi ashima kuvuga ku ifungwa ry'abo basore batandatu focus sindaruhuka asanzwe narongoye umugambwe uri ku butegetsi muri komine buhiga avuga ko abafunzwe bagirizwa ibyaha ari benshi mu gasho ka zone ya buhiga mu gisata cy'umutekano abantu batatu bikekwa ko ari abasuma bari mu minwe y'igipolisi cy'inyamiramabi ibururi kuva mu gicugu cy'uyu wa gatanu bafatiwe mu karimbi ku mutumba murago ikomine n'intara ya bururi nk'isaha indwi z'ijoro n'intama umunani bivugwa ko bari bibye uburongo bw'igipolisi mu ntara ya bururi akavuga ko bariko barakorerwa idosiye ngo bashengezwe na izo ntama zikaba zaciye zisubizwa benezo. mujanye n'agateka k'abana ishirahamwe gita agateka k'abana sojepaye ngo rira ryakiranye umubabaro inkuru y'abana babiri baciwe ibikonjo bahogwa kwiba ibigori mu ntara ya Gitega David Ninganza avugira iryo shirahamwe akamenyesha ko amategeko y'u Burundi akwiye guhinduka kugira ngo ategekanye ibihano ruhasha ku mabi nkayo akorerwa abana gatera kamo abarundi bose kuvavanura n'agatima k'ubwicanyi no kwihanira leta nayo igasaba guhimiriza abanyagihugu kwitwararika gukingira umwana hari hose kurikire David n'inganza inkuru ibabaje cyane inkuru kandi iteza isoni abarundi kuko guca ibikonjo umwana ntaho byigeze muri kahise k'igihugu noneho iyo uwejeje ibigori hakiri kare yabazi yuko azobisangira n'abandi rero ni kimwe mu bitwereka yuko hari ubundi bwicanyi bushasha bushobora gukorwa ku bana mu gihe atacokorwa hanyuma ni ubutumwa bwerekeza abajejwe gufata ingingo cyane cyane mu byerekeye amategeko ko hashobora kuba hariho ubundi bubisha kumbure amategeko y'u Burundi atohana neza hamwe ataco hindurwa bigumye uko biri kandi ni n'ikimenyetso cerekana yuko mu gihugu hariho abakigomba kwigirira ubutungane bonyene bwabo kandi hasanzwe hariho inzego z'ubutungane zijejwe gutunganiriza abantu rero notera akamo cyane cyane abarundi kugira tuvavanure n'agatima k'ubwicanyi agatima kubisha hanyuma ikindi naco nuko amashirahamwe asanzwe akorera mu bana yose nuko amashirahamwe mpuzamakungu na leta by'u Burundi twamenye yuko hakwiye kuba eh, ihimirizwa rikomeye ku barundi batahure yuko gukora icaha ku mwana arubisha kandi n'ubu n'ubutumwa ku bantu bigisha ijambo ry'Imana kugira ngo abarundi turonke urufatiro kugira twubahe kiremwa muntu ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru arabandanya mu gisata cy'ubutungane bunywanisha amadosiye mirongo itandatu n'atatu azotorwamo cenda bazovamo batatu bazosubirira abagize umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha CVR inama nshingamateka yaheruka gutuma ko abipfuza guhiganirwa ibibanza bitatu by'abakomiseri muri wa mugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR Eh, kugira ngo ababyifuza bazane amadosiye kuko hari eh, batatu batakiri eh, muri muri uwo mugwi kuko bajejwe yandi mabanga hanyuma rero igenekerezo rya nyuma ryari ryatanzwe ryo guheza kuzana amadosiye y'ababyifuza hari igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ni ukuvuga hari ku munsi w'ejo uno munsi rero ko hari isanduku ryashikiramwo ayo madosiye ryari ryugaye rero amadosiye yazanywe muri rusange eh, ni mirongo itandatu nata ayo yose rero uno munsi abagize ibiro by'inama nshingamateka eh, mbere hari n'icega cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka bari baramutse eh, bashikiriza iyo sandugu irimo amadosiye yose yugaye eh, kandi n'amadosiye yose ari mu mabahasha nayo nyine acugaye ashikiriza umugwi washyizweho kugira ngo wige eh, wongere eh, urabe abo baba bashimye guhiganirwa ibyo bibanza by'abakomiseri eh, ko boba bakwije ibyasabwa uwo mugwi uzoca rero uja gusesangura ayo madosiye urabe ibikenewe abakwije ibisabwa kugira ngo barondere abantu icenda abantu icenda abazoca bajanwa mu nama ya bose kugira ngo inama ya bose y'abashinga amateka ishobore guhitamwo batatu bakenewe eh, kujya muri ibyo bibanza bitatu by'abakomiseri bo muri CVR byitezwe ko umugwi ushikirijwe amadosiye uzoca utanga icegeranyo cya nyuma no kuvuga raporo finale imbere y'igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kuza kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya musenyi muri komine mpanda ya bubanza baratewe ubwoba n'indwara itaramenyekana iyo ariyo yateye icyo gitegwa eh, bakibaza ko ataco bagiye kwimbura hamwe ataco kogwa mu maguru masha mu ishyirahamwe ryishinze guteza imbere ya cimbo SRDI bavuga ko bariko bariga neza ibijanye n'iyo ngwara ngo ingene umunywanyi yinjira mu ishyirahamwe ukumenya ibyo afitiye uburenganzira ibyo ni bimwe mu bigize ngo amategeko mashasha agiye kugenga ah, abanyonga amakinga mu burundi bahurikiye mu ishyirahamwe sotavebu Emmanuel nimubona arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko amategeko aje guteza imbere umwuga wo kunyonga amakinga amenyesha kandi abanywanyi arongoye ko bari bamaze iminsi bashikirwa n'ingorane nyinshi harimo ukutamenya ibijyanye n'uruja n'uruza rugenga amabarabara inkuru ya karimanzira Karimanzira uno munsi adushikana ku rubibe rw'Uburundi n'igihugu cya Tanzania mu ntara ya Makamba aho abadandaza b'abarundi batubwira uko bahanahana ibidandazwa n'abandi badandaza bo muri Tanzania ariko abadandaza b'abarundi ngo nta byinshi bafise bashorayo kubaja kurangura ibyo badandaza bavuga ko ikibagora ari uko barinda kuja kurihira amatagisi ku mugwa mukuru wa komine mabanda mu gihe botegerejwe kurihira ku mupaka musitanteri wa mabanda Leticia niyo nkuru avuga ko ico kibazo kizwi karimanzira neoben yo nkuru turi ku mugina ni ku rubibe rw'igihugu cy'u Burundi na Tanzania ni mu ntara ya Makamba mu bubanuko bw'igihugu utereje amaso ku metero zidashika amajana abiri ubona imisozi yo mu karere ka kigoma muri tanzania haribonekeza uruja n'uruza rw'abajabuka baba bagenda n'amaguru kuri moto canke imiduga ururimi ruvugwa muri ako gace ka tanzania bashikiramwo nigiha ico naco ngo ntigitandukanye cyane n'ikirundi abadandaza bo muri ako gace bavuga ko biborohera kuvugana n'abadandaza bo muri tanzania kurusha uko bashorayo ibidandazwa haratubwira ibidandazwa bakura muri ico gihugu aha kujya haraba ikintu citwa inzoga z'ubwago z'ibitoki hakavayo n'ibitoki byo nibyo kenshi bikunze kuvayo ibindi bidandazwa nabyo bivayo kunyu tujagutse turashobora kuzana kunyu turakura nk'umuceri turakura ibisoya turakura bijya binywaje marita uyu mudandaza aratubwira ko Tanzania ifise ibiribwa yabujije ko birenga imbibe nk'ibisoho urabona ibisoya nk'ubu urabona hakurya ntibemera ko biza ibiso intete ibigori eh, ntibabyemerera ko biza n'umuceri imbaranga ibyo yuko ngo bitemerewe kujya buka jean bosco n'indereye n'uwundi mudandaza atubwira ko amashiringi yo muri icyo gihugu cya tanzania atabagora kuronka ariko ikibabera intambamyi muri iki gihe ngo ni uko ifaranga Burundi ryakorotse agaciro cyane ufite igihumbi cy'amarundi ucuronka amashiringi amajana indwi yarakorotse rwose ariko mu minsi yahera bitaragira yari igihumbi n'abiri igihumbi n'ijana itanu. lewis ndiwimana uwundi mudandaza atubwira ko iyindi ntambamyi ari uko barinda kuja ku mugwa mukuru wa komine Mabanda kugira bariha amatagisi aho naho ni ku birometero 17 Letitia niyo nkuru mustanteri wa komine Mabanda aravuga ko iyo ntambamyi izwi ariko ngo ntibangamiye ibikorwa byabo cyane Tamacha bajijwe uko habaye amanama kandi n'abajeje gufata ingingo baramaze kuba bakinze bagifise mu minwe kandi ndazi ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo gitore umuti mhm. kuko abesherega baba basanzwe ariko babiza nino nyene ababivana hariya baba bariko baza mu mabanda ariko baza nyanzarake ariko baja makamba bariko baja bururi bariko baja hehe hatandukanye haba ari mu nzira rero uwo mutegetsi ahamagarira abadandaza bamwe bamwe bagikora fraude kubiheba bace mu nzira zemewe n'amategeko buraca bugacana ayandi. mu burundi harabaho ibitego usanga byiharije intara kama kanaka kurusha izindi Richard sayinguva arongo ishyiramo inadese burundi yemeza ko bafise bifisa karusho mugabo kandi ngo birafise n'intambamyi ngo biragoye kwama abantu bizeye ko bizeye kazoza nko ku gitegwa kimwe gusa ngo nuko kiba aha mu karere canka kandi ucana yandi bidukikije kuri wa gatanu na Leonce bitariho ntibikunze kuboneka harimo ibigazi mu ntara kama y'umugamba nta biraya bimenyerewe mu kumoso bimwe urasanga byiharije mu karere aka ibindi hariya mu gifaransa byitwa regionalisation des cultures nk'uko tubibwigwa na Richard Sahinguvu arongoye ishyirahamwe Inades Burundi kuba abarundi baharira igitegwa intara kama kanaka ngo biriho byongeye bitariho kandi biruko mu mico yabo nk'akarorero ntuzosanga mu mugamba hariho imyumbati myinshi cyangwa ibitoki byinshi kubera yuko tubazi yuko ibyo biterwa bitahaba bwereranije tuvuge nko mu ntara ya kumoso cyangwa mu ntara y'imbo nk'akarorero kandi nko mu kumoso ntuzosanga hari abantu benshi barimo ibiraya kubera barazi yuko ari igiterwa cyane cyane gikunda mu ntara z'umugamba cyangwa zo mu butubutsi urundi ruhande nuvuga kandi yuko bisanzwe biriho nuko urabye n'amaproje yagiye araba mu Burundi cyangwa naho cyo twita institution de recherche nka izabo bagiye baragwiza imbuto zirobanuye bisunze intara usanga ivyo biterwa biba ku ruhande rw'uko atabiterwa byiharijwe n'intara mu Burundi naho nyene Richard Sahinguvu aratanga insiguro nta politike y'igihugu iraza itanga itegeko ngo iyi ntara mubwirizwa kurima iki giterwa gusa gusumba iki kubera ibyo navuze yuko usanga hariho nk'ibihugu bimwe bimwe usanga babigira twebwe iwacu ibyo ntibiraba muri igihugu iwacu uguharira intara igitegwa canke ibitegwa ibi kurusha ibindi bifise akarusho bikagira n'intambamyi n’ubunyene nyene Richard Sahinguvu arongoye Inades Burundi kenshi iyo baragishira ko inguvu zikwiye ku buryo gishobora kwimbuka bihagije abarinyi bakaronka ivyo bafungura bakaronka n'umusesekara bashora ariko kandi harashobora kubamwo n'intambamyi kubera yuko umurimyi canke intara igiye kuzera ku giterwa kimwe gusa hashobora kuba ingorane nyinshi ubwa mbere bwobwo ntikimuha ingaburo ikwiye ari kimwe mu byo afungura mu muryango wiwe icya kabiri ni uko harinze haba nk'ingorane ishobora kuba ari igiterwa kitarinda uruzuba hakakadukirwa uruzuba cyane naho icyo giterwa kikaterwa n'indwara kanaka murumva yuko iyo ntara yose iheza ikabura icyo yikora ko haba mu gufungura cyane naho no mu kuronka uburyo Richard Sahinguvu ashikiriza ko guteza imbere igitegwa naka kurusha ikindi baravye intara ari vyiza mugabo abantu ntibohereza ko ngo bame bazeye uburaro n'uburamuko aho gusa atanga impanuro nk'uburongo ishyirahamwe rikurikirana iby'uburimyi bushingiye ku miryango nibyo yari nka hamwe iyo politiki cyangwa nayo migambi ya leta yitwa regionalization yoba ni byiza nibyo barashobora kuvuga bati intara turashobora guteza imbere iki giterwa gusumba ikindi nk'uko turabye nk'akarorero ngene CRD yabigize ku muceri cyangwa naho izindi projet urabye nk'igazi mu ariko ntiboca bavuga ngo uri murimyi arema ico giterwa cyonyene boheza bakamureka agashobora no gushobora kurima n'izindi mbuto ashobora gukuranya n'icyo gitegwa uretse nuko ari nkenegwa kurima ibitegwa bitandukanye kugira abantu baronke ibifungurwa bikwiye warongoye inades Burundi avuga kandi ko kwamiza igitegwa kimwe ahantu navyo bititura isi akaba ni ngaha turangirije ano makuru mwakoze kuyategabiri